catoi conas la nomoin de sam specianoi. Catoi comprenas evidente pli de la homa comunicado, ol oni supposis gis nun. Quelcae catoi shaine conas ec la nomoin de siai posedantoi. Clicetze, oni povus asserti che catoi estas bestoi cun forta propra volo. sed ili estas ancau capablai adaptigi cio concernas la tractadon de contactoi cun homoi. Ili nome successis compreni la homan comunicadon je certa grado. Inter alie, ili capablas, help de homai rigardoi au fingrai montroi, trovi nutrajon au distingi diversain anim statoin de homoi. Lau nova studajo de japana esplorista te amo, Catoi conas ec la nomoin de siai catai amicoi, cae parte ancau la nomoin de homai familianoi. La resultoi estis publicigitai en faca periodaggio. Se nomo cae bildo ne congruis, la bestoi shainis esti surprisitai. Por tiu studaggio, la esplorista te amo prilumigis en tutte quardec hoc catoin, qui vivas en classicae dom cae en tiel nomatae catae cafeioi, kie multae catoi, cune cun la cafeiae gastoi, pasigas sian tagon. En eio, kiu estis conata alla besto, la catoi estis sidigitai antau teco computilon. Unue oni sonigis al ili quar foie tra la computila laut parolilo, la nomoin de conatai catoi, ciui antaue estis registritai de la cat posedanto. Post tio aperis sur la ecrano bildoi de conatai catoi. La duono de la bildoi cetio congruis cun la auditai nomoi, la alia duono ne. La ideo de la esplorista amo, malantau tio, estis che la pestoi devus reagi con surpriso se ili ne povas mense cun ligi la auditae nomoin cun la bildoi. Seque, lautio ili devus pli longe exameni la ekranon. En dua experimento oni ripetis tiun proceduron cun visagioi cae nomoi de conatae familianoi. La nomoi estis el parolatae de persono cio estis fremda alla cato. La testantoi estis nur catoi, ciui vivas en dom mastrumeio. La resultoi de la suficia malgranda studo montras che catoi ciui vivas en classicae dom mastrumeioi rigardis pli longe sur la ecranon se la nomo de la conata cato ne congruis cun la montrata bildo. Ce la catoi e la cafeio oni ne ecconis tion effecton. Laula esploristoi, tio povus havi la causon che la nomoi de la unuopai cafeiai catoi ne estas tiel ofte vocatai, char tie cun vivas tre multai catoi. En la dua experimento, oni vidis che ne ciui catoi povas interpreti la visagioin de bone conatai homoi. Malgrau tio, bestoi quiui unu flanque iam dum pli longa tempo estis cun vivintai, cun la samai homoi, ca quiui ali flanque estis hei mezzai en pli grandai familioi, observis la montrata in bildoin dum pli longa tempo, se la bildoi ne congruis cun la nomo de la persona. Iu pli longe la cato cun vivas cun granda familio, des pli ofte gi audas sian nomon, cae povas eble pli ofte fari cun ligon cun gi. Ciel tion interpretas la esplorista te amo. Set cial la domae catoi rememoras la nomoin de siae catai amicoe? Ebla clarigo estas por la autoroi de la studajo, la concuro inter la bestoi. Se cato ricevas nutrajon de sia posedanto, gi estas vocata de tiu persono. Se dua cato, ciu vivas en la sama dom mastrumeo estas vocata de sia posedanto, tio signifas, por la unua cato, che gi ne ricevas nutrajon. Aliflanque, cun la homoi, la catoi ne concuras. Cio, laula esploristoi, pobus esti explico, cial la bestoi povas mal pli bone cun homain visagioin cae nomoin.